для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для Пятра час гэты прыляцеў хутчэй і весялей, чым для Сашы. Ён зноў ездзіў на практыку самую адказную перад дыпломную і ездзіў у цікавае месца, у толькі што вызваленую заходнюю Беларусь, амаль на самую мяжу, дзе будаваўся ладны участак важнай дарогі. Паездка была ганаровая. Не ўсіх туды паслалі толькі траіх самых надзейных актыўных камсамольцаў. Там усё было незвычайнае. Людзі, якія 20 год пражылі ў няволі, іх расказы аб барацьбе, звычаі, вечарынкі моладзі, якія сябры наведвалі ў вёсках. Сама практыка амаль на ваенным аб'екце, блізкасць мяжы, за якой стаялі немцы. Усё гэта хвалявала маладую цікаўную натуру Пятра рабіла жыццё разнастайным, багатым на ўражанні, многа было нечаканых сустрэч, новых захапленняў. У гэтым вадавароце ён часам забываўся на Сашу пісаў ёй рэдка, разы два ў месяц. Па сутнасці толькі адказваў на яе пісьмы, хоць раней пісаў амаль штодзень. Увогуле, ён стаў больш стрыманы ў сваім каханні і апраўдваючы сябе, лічыў гэта за адзнаку сталасці. Але хутчэй за ўсё гэта была юнацкая самаўпэўненасць. Саша напісала першае пасля таго, як ён так нечаканай з крыўдай пайшоў ад яе. Ён прыйшоў у гомель атрымаў пісьмо, стрыманае, але ласкавае, добрае, у якім яна па-сяброўску шчыра і па-даросламу мудра, раіла не звяртаць увагі на дробязі, калі толькі ў сэрцы ёсць сапраўднае каханне. Ён узрадаваўся і адразу забыўся на ўсе свае крыўды, але разам з гэтай радасцю прыйшоў той самаўпэўнены спакой, які часта губіць нават гарачае пачуццё. Раней ён ніколі не расказваў сябрам пра Сашу. Два гады тыя ведалі, што ён амаль кожны вечар бегае на спатканні да нейкай Сашы ажно некуды ў залінейны раён. Але ніхто з іх ні разу не бачыў яе. Цяпер ён расказваў пра яе ахвотна і многа. Паказваў маленькую фотакартачку, якую яму ўдалося атрымаць ад яе. Ад і называў «Мая Саша». Ён у размовах быццам бы выхваляўся, што і ў яго ёсць дзяўчына, як і ў кожнага з яго сяброў. Аднак, кажучы «Мая Саша», ён цяпер значна менш, чым раней думаў пра тое, што калі-небудзь яна будзе яго жонкай. Во всякім разе ў яго не было жадання ехаць у вёску другі раз, тым больш што Саша жыла ў той самай гаспадыні і зноў у пісьмах хваліла яе. <laughs> Гэта яго крыўдзіла, бо гаспадыню ён ненавідзеў. Настаўніка, да якога прырыўнаваў Пятро, успамінаў рэдка і нават забыўся імя яго. Але каб ён ведаў, што гэта сапраўды такі сур'ёзны сапернік, то безумоўна, адчуваў бы і думаў інакш, і не быў бы такі заспакоены. Мы заўсёды кахаем мацней, калі адчуваем, што каханню нашаму нешта пагражае. Сашы гэтыя месяцы жыццё было больш аднастайнае, але яна таксама не сумавала. Смутак, занятак гультаёў, дзяўчына працавала ў дзень, вучылася ўвечары, марыча б інстытуце. Яна паступіла ў 10 клас вячэрняй школы і хадзіла штодзень за 6 кіламетраў суседняе мястэчка. Акрамя таго, у яе таксама былі сябры лепшы сярод іх Уладзімир Івановичу. Ён запрашаў яе на школьныя вечары, на танцы ў клубе, на лыжныя кросы. А доўгія зімовыя вечары, калі не было занятка ў школе, прыходзіў да яе на кватэру, але заўсёды з сябрам настаўнікам. Саша ні аб чым не здагадвалася, а ён не гаварыў пра свае пачуцці, толькі аднойчы спытаў: "Александра Фёдоровна, праўда, што юнак, які прыязджаў да вас, некі не брат ваш?" Саша пачырванела. Ёй цяжка было хлусіць. Не, няправда, Пятро мой брат. Владимир Іванович, відаць, паверыў, бо ніколі больш не вяртаўся да гэтай тэмы. Першая раскрыла яго пачуцці намеры гаспадыня. А што, Шурачка, Лялькевіч добры чалавек? Добры. Кахае ён цябе моцна. Што? Хто вы, Аня? Ой, <laughs> ды да хіба я не бачу. Хлопец ажно сохне. А што? Чалавек ён сур'ёзны, лепшага мужа не знойдзеш. Жыве з адной маці, дом свой, сад вялікі. О, лепшая ў вёсцы гаспадарка. Саша засмяялася. Ніколі ў жыцці яна не думала пра свой дом і сад. І размовы такія здаліся ёй недарэчнымі і сапраўды смешнымі. Яна пажартавала наконт усяго гэтага, але пасля пачала пазбягаць Уладзіміра Івановича. У школу не хадзіла, а калі ён прыходзіў, то выдумляла, што ёй трэба бегчы да хворага ці парадзіхі, Нік у амбулаторыю да яе прыйшла яго маці, маленькая гаманка і простая да наіўнасці старая, паскардзілася, што баліць у грудзях, баляць ногі. Саша паслухала яе, дала лекаў са сваёй амбулаторнай аптэкі. А старая ўсё скардзілася, што цяжка ёй адно, і гаспадарка вялікая, карова, свіння, куры, качкі, а здароўя няма. І раптам раптам не то параіла, не то попрасіла. Выходзілі б вы, шура, замуж за майго володю, Жлі б мы з вами душа ў душу. Саша разгубілася, яе абразіла сватанне староў. Зноў каровы свінні, як гэта агідна, абрылася яна ў думках, не ведаючы, што адказаць каб выйсці замуж трэба кахаць чалавека нарэшце сказала я на простую ісціну ах божачка завохкала старая а хіба ж володя мой не кахае цябе га ды я табе шу раскажу што ён і дня не можа пражыць як не пабачыць у любы мароз бяжыць сюды Хм. Галоўнае, што валодзя кахае, А да маіх пачуццяў, што ёй? Падумала Саша усё з тым жа пачуццём абразы. Гэтае прымусіла яе сур'ёзна задумацца. Упершыню з'явілася трывога за свой лёс, страх перад будучыняй. Як павернецца жыццё? Раней яна не думала пра замужжа і нават лічыла, што гэта нешта непатрэбнае ці ва ўсякім разе неабавязковае. Цяпер яна пачынала разумець, што гэта неабходна і непазбежна так нечакана дзяўчына перайшла ў сваіх думках і поглядах у сталую жанчыну. Яна напісала пісьмо Пятру і папрасіла яго прыехаць. І ён сур'ёзна адказаў, што баіцца гаспадыні. Саша запэўніла, што гаспадыня будзе ласкава, як добрая цешча, і жартаўліва пагразіла, што калі ён не прыедзе, на выйдзе замуж, бо да яе сватаюцца – Гэта не на жарт спалохала Пятра. Ён у гэты час працаваў над дыпломным праектам, праектаваў дарогу з усімі неабходнымі пабудовамі, дамамі даглядчыкаў, гасцініцы, бензакалонкамі, рамонтнай майстэрняй, адным словам, такую дарогу, якая і да нашых дзён ёсць толькі ў праектах і аб якой зараз мараць уласнікі машын і ўсе шафёры. Чарцілі вылічалі выпускнікі з натхненнем, хоць ведалі, што па іх праектах нічога не будзе пабудавана. А праекты згрызуць мышы ў тэхнікумаўскай бібліятэцы – Але ўсё адно дыпломны праект, дыпломная работа, больш разумны дзейсны метад праверкі ведаў, чым экзамены, калі зноў пачынаецца тое ж зубрэнне, што і ў час навучання, і калі ўсё наспех вызубранае забываецца праз дзве гадзіны пасля экзамену. Пры дыпломным праекце студэнты ўпершыню самастойна з усёй адказнасцю пачынаюць тварыць, а тварыць без натхнення нельга – Хлопцы праводзілі ў чарцёжнай па 12 гадзін. Пятрош, калі вырашыў ехаць да Сашы, заставаўся там па 20 гадзін, каб падагнаць праект і выкрыць час на паездку. Ён шкадаваў патраціць лішнюю хвіліну на абед і не хадзіў у сталовку, купляў булачку, кавалак каўбасы і абедаў чарцёжнай, адначасова робячы разлікі. Ён заставаўся там да глыбокай ночы, часам тут жа за сталом засынаў. Аб такой вар'яцкай рабоце яго сказалі дырэктару. І той загадаў вартаўніку выганяць усіх і зачыняць чарцёжную ў 9 гадзін вечара. Тады Пятро пачаў прыходзіць у 6 гадзін раніцы, калі чарцёжна адчынялі для ўборкі. Такім чынам ён за колькі дзён зрабіў тое, што планавалася зрабіць за месяц. Напярэдадні першага мая ён паехаў да Сашы. Ехаў спакойна без хваляванняў і лішніх думак. Пехатою не пабег да рэчыцы дарога Граска, а цэлую ноч чакаў на прыстані у халоднай бруднай зале парахода. Потым цярпліва плыў паўдня, любуючыся разлівам Дняпра. А Дняпро цудоўны ў гэты час – Ён разліваецца на многа кіламетраў шырыню, залівае лугі, лазнякі, дубы на нізкім левым беразе стаяць паголлі ў вадзе, а правы бераг ужо не выглядае такім абрывістым і высокім. Параход ідзе бліжэй да абрыву, і з верхняй палубы відаць вуліцы вёсак, граскія, але ажыўленыя па-вясноваму прыгожы. І ўсюды дзеці гуляюць у клёка-клёка, і ў мяча. Саша шчыра ўзрадавалася яго прыезду. Яна, безумоўна, не кінулася цалавацца, а стрымана падала руку. Але радасць адбілася ў яе на твары і ў вялікіх блакітных вачах. Яна прыжмурыла іх у вясёлую смерць і сказала да гаспадыні: « Ну, вось, Аня, зноў прыехаў брат, Яна так сказала слово «брат», что господыня весело засмеялась. «Хо! Ты брат же, брат! Не двоюродный, а самый родный!» Проспевала яна, приветливо потискаючи хлопцу руку. Гэтая яе веселость и приветливость одразу у один момент примирили з ёй Петра. И он зразумеў, что яна, як добрый друг Саши, усё веда, и теперь, напэвно, будет ставиться до яго гэтак же прыхильно и шчыльно, як і да сваёй кватарантки. Над вячоркам пайшоў дождж па майску цёплы, дробны, але спорны. Той вясновы дождж, што змывае апошні снег у гушчарах і на схілах узгоркаў. Бруд на дарогах і пасля якога трава пачынае расці так, што відаць, як варушыцца на зямлі зляжалае мінулагоднае лісце. У такі дождж, ды да яшчэ перад святам, Усе сядзяць дома. Дзеці, дарослыя, моладзь займаюцца дробнымі прыемнымі хатнімі справамі ці вядуць лагодныя гутаркі, без плётак і непрыемнасцей. Гэткія ж чыстыя і цёплыя, як дождж. Да господы не пришли суседки, не выходили с хаты дети. Таму Саша и Пятро, жадаючы, як усе закаханыя быць далей ад людскога вока, схаваліся ў амбулаторыі. У той вялікай пустой хаце, дзе прыемна пахла вільгаццю і лекамі. Дождж шумеў за акном, ласкавы аднатонна барабаніў па шывах. Змрок, як заўсёды хмурны вясновы дзень, хутка запаўняў хату, шафа з белымі шклянкамі расплылася ў дзіўную здань. У хатах на другім баку вуліцы запальваліся лямпы і праз сетку дажджу ў вокны расплываліся ў жоўтыя шырокія кругі. Святла яны не запальвалі. Ім святла не патрэбна было. Сядзелі на канапцы, абняўшыся і расказвалі пра сваё жыццё за 8 месяцаў, што не бачыліся. Яны быццам баяліся, што нешта ці нехта можа перашкодзіць ім расказаць аб усім, што бачылі, што перадумалі, што адчувалі, расказвалі, таропка перапыняючы адно аднаго. І зусім нечакана пераходзілі з тэмы на тэму. Аднойчы там, у заходняй, я стаяў садом, па граніцы, расказваў Пятро, глядзеў на той бок. Убачыў нямецкага вартавога. І ведаеш, мне стала трохі страшна, што так блізка ад нас людзі, якія ваююць. Ах, як яны там ваююць, перапыніла Саш, якая там вайна. Гэта праўда, не тое, што ў нас на фінскай, сядзяць у гэтых лініях, дзе кажуць нават трамвай пад зямлёй ходзіць, п'юць каву ды віно і для забаўкі страляюць. Увесь час паведамляюць перастрэлка патрулёў ды да і ўсё. А ведаеш, я табе не пісала пра гэта. Я таксама прасілася на фінскую, падала заяву ваенкамат, мяне выклікалі, Ваенком паглядзеў на мяне, паківаў галавой і кажа: «Іді, дзіця, працуй, дзе працуеш. <laughs> Так і сказаў: дзіця. Правільна ён зрабіў ваенком твой, Ты ведаеш, як там цяжка было. З нашага тэхнікума ездзілі трое снайперы. Цяпер вярнуліся. <laughs> Яны расказвалі, якая там зіма была. А у нас таксама сады павымярзалі. Калгасны малады сад напалавіну загінуў. Там людзі ў снезе ляжалі, ды не адзін дзень і не два. Пятро быццам баяўся, што яна можа паехаць туды і адгаворваў. Потым схамянуўся. У самога было гэткае жаданне. Памаўчаў, тулячыся, і тулячы яе да сябе, аднак шчыра прызнаўся. А я рад, што цябе не ўзялі, Ты магла б згубіцца у гэтым чалавечым моры. Забылася б пра мяне, і я не знайшоў бы цябе. Я? Забылася б? Дурненькі, я ніколі ў жыцці не забуду цябе. Калі ты пайшоў у мінулым годзе, Я плакала. Яна засаромілася свайго прызнання, змоўкла, А ў яго гэтыя словы выклікалі такое замілаванне, такі прыліў пяшчоты, што ён да болю сціснуў яе худзенькія плечы. Ой, <laughs> задушыш! Са смехам вызвалілася яна з яго абдымкаў і адышла. Чакай, э, э, чакай, нехта гаворыць там, можа, да мяне? На вуліцы было ўжо зусім цёмна, дождь ішоў як і раней дробны густы, дзесьці каля хаты гаспадыні чуліся галасы. Саша падышла да акна, прыслухалася. Калі галасы сціхлі, вярнулася назад на канапку. А я не жартавала ў пісьме. Да мяне сапраўды сваталіся. <laughs> Ды не сам жаніх, а яго маці. І яна расказала ўсё. Гісторыя гэта была смешна, але Пятра яна ўстрывожыла. Ён раптам зразумеў, што маглі б скласціся так абставіны, што ён страціў бы сваю Сашу, асабліва пасля яго недарэчнага ўчынку. Ён моцна сціснуў Сашыны рукі і горача зашаптаў: "Сашенька, я хачу, каб ты была мая, назаўсёды мая, каб ніхто Нішто, ні разлукі, ні войны, э, ніякія выпадковасці, нішто не магло разлучыць. Яна абняла яго і прыгарнула яго твар да сваіх грудзей, дзе моцна білася сэрца. Я буду твая, Петя, твая назаўсёды. заўсёды. ты мой. Близкость прынесла Пятру тое асаблівае адчуванне шчасця, якое, відаць, чалавек перажывае толькі аднойчы. Ён адчуваў сябе самым шчаслівым з усіх людзей, якіх ведаў і бачыў. І яму было шкада тых, хто не пазнаў яшчэ такога шчасця. Гэта быў час самага высокага ўзлёту ўсяго найлепшага шчасця, што было ў яго душы. І разам з тым час, калі знікалі яго наіўныя юнацкія мары і ўяўленні. Упершыню па-сапраўднаму адчуў ён прыгажосць жыцця, жаночага цела, чалавечых адносін. Ён хадзіў у стане нейкага незвычайнага ап'янення, Увесь свет здаваўся яму гэтыя майскія дні, дарэчы, холодныя, непрыветлівыя, казачна чароўным. А ў цэнтры гэтага свету яго сонцам зоркай была яна, яго Саша. Яна асвятляла яго сваім ззяннем, грэла сваім цяплом, а Ён ішоў за Сашай у амбулаторыю, праводзіў да хворых у самыя дальнія вёскі, доўга чакаў, дзе-небудзь на ўскраі калена вернецца. І чакаць яму таксама было радасна, бо больш ужо не з'яўлялася неразумная беспадстаўная рэўнасць, якая мучыла яго раней. Яна знікла разам з блізкасцю, разам з усведамленнем, што Саша – яго жонка – Словы муж і жонка, якія раней ён не любіў і лічыў грубымі, цяпер здаваліся самымі прыгожымі. Ён ганарыўся тым, што ён муж, і калі пачуў, як гаспадыня гаварыла адной жанчыне: « А гэта э, муж доктаркі. Яму было, надзвычай прыемна. Аднойчы ён сядзеў каля хаты гаспадыні, радаваўся першаму цёпламу дню і пераконваў сябе, што бачыць, як расці лісце на ліпах і трава пад нагамі. Пры незвычайнай узнёсласці адчуванню хацелася, каб і навокал усё было незвычайным. Да яго падышоў малады чалавек, прывітаўся і нясмела сеў на гэтую ж лавачку з другога краю. Пятро не адразу пазнаў у ім Уладдзіміра Івановича. Калі ж пазнаў, пачаў разглядаць з бесцырымоннай цікаўнасцю, так што настаўнік старэйшы за яго не меншык гадоў на пяць збянтэжыўся. Убачыўшы гэтую яго збянтэжанасць, Пятро успомніў, які самаўпэўнены спрытны і вясёлы быў настаўнік у мінулым годзе на валейбольнай пляцоўцы і адчуў сябе пераможцам, шчаслівейшым, а значыцца больш дасціпным і спрытным. Ха -ха, гэта табе не ў валейбол гуляць. Я пакажу, якія табе бука. І ён пачаў размову з настаўнікам такім тонам, якім дарослыя размаўляюць с детьми. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.